Минатиот пат зборувавме за еден негативен карактер во Библијата за пророкот Валаам и за неговата непослушност. Значи, видовме дека тој не сакал да ја твори Божјата воля. Не сакал да го послуша Бога. Едноставно се правил да оди по своја воља и да го направи она што тој го сакал. А, денеска си реков така, малку ќе ги испреплетам карактерите. Денес ќе зборуваме за еден позитивен карактер, кога станува збор за послушност, значи за еден послушен цар на Јуда, значи на Јужното царство. Цар за кој што биле кажани зборовите, немаше друг како него, ни пред него, ни зад него. Секјавате ли за кого се кажа новија зборови? Добро. Цар на Јуда, не знам аса на кој, на значи кој беше, меѓутоа цар на Јужното царство. Добро, ајде да отвориме во втора цареви, 18 глава. Ова не е царот за кој што ќе зборуваме, меѓутоа и за него биле кажани слични зборови. Значи, за Езекија. Не зборуваме за него, но еве да прочитаме што се кажува за него во втора книга Цареви 18 глава. Трети, пети и шести стих ќе читам, значи 18 глава втора Цареви. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како неговиот татко Давид. Интересно е, сите овие цареви се споредуваат со Давид. пети и шести реков, се надеваше во Господа, Израелевиот Бог. Ни пред него, ни по него му немаше рамен меѓу јудејските цари. Значи, исклучително добар цар. Се прилепи кон Господа и никогаш не се сврте од него. Ги пажеше сите заповеди што ги даде Господ преку Мојсија. Видовме минатиот пат дека послушноста, послушен народ, значи благословен народ Ако сакате да бидете благословени, тоа ќе бидете му послушни на Господа во секој аспект. Валаам тоа не го сакал, тргнал по неправедна печалба, па знаеме што го снашло. А од друга страна пак видовме дека тој цело време се обидувал да го проколне благословениот Израел, но не успел во тоа, затоа што Израел бил благословен седове кај му бил послушен на Господа кога паднале во пред самиот, значи, влез во Ханан, со муавките, со Мадијамките, го изгубиле благословот. Значи, благословот доаѓа со послушност. Го гледаме Езекија, каков еден убав извештај за него ни се дава, иако, иако знаеме дека на крајот кикнал малку, кога Господ решил да да го умре, да не кажам така, мислам да заврши со неговиот живот на оваа земја, па тој поверал екстра 15 години колку беа. А, тоа е еден показател дека едноставно Господ знае <laughs> колку треба да живееме и да не бараме екстра на тоа, битно е да го добиеме вечниот живот. Но, кој реков дека нема да биде за Езекија, тоа е еден друг цар кој што ќе му падне прав внук на Езекија, значи после него доаѓа, но Да видиме редум да одиме, ќе отвориме во втора книга Летопис или втора книга Дневник. Знаете, овие книги Прва цареви, Втора цареви одат некако паралелно со извештајите со Прва летописи и Втора летописи. Значи, Втора книга Летописи или Втора книга Дневник, 33 глава. 33. Втора книга Дневник, летописи. Езекија, само да спомнеме, навистина бил добар цар Се што можел да очисти од поклонство во Израел, очистил, односно во Јуда. Но, после него, неговиот син, кој е неговиот син? Манасија. Познат како еден од најлошите цари. Интересно, неговиот син, значи не е секојаш она девиза каков татко, таков син, иако, значи во духовноста никогаш не е така, духовноста не се добива по генетски пат. Е, сега, ако таткото бил духовен, па и синот ќе биде духовен. Не. Може да има некои предиспозиции, може да биде добар, може да, мислам, така некои генетски фактори, меѓутоа, духовноста секој сам за себе ја добива, ја прима и се разбива низ неа, никој не ја прима по генетски пат. Сега видите Манасија. Оденаш доаја Манасија и после онај прекрасен период во а, Јуда, после царувањето значи, на Езекија, доаѓа Манасија и видите што прави. Во 33 глава, значи втора книга, летописи од први стих читам. На Манасија му беа 12 години кога се зацари. И овој многу млад цар. 12 години. Царуваше 55 години. Интересно колку долго царувал. Зошто Господ го оставил толку? Епа, знаете, народот некојаш бира <laughs> Сад како што му одговара, мислам како што му треба, како што му треба, како што му е потребен. Правеше што е зло во господовите очи. Сосема спротивно од Езекија. Поведувајќи се по гнасотиите на народите што Господ ги протера пред Израелевите синови. По кој гнасоти? По идолите. Ги обнови високите места што им ги имаше оборено татко му Езекија. Езекија ги срушил, овој ги обновува. Уподигна жртвеник на Ваал, направи Ашер и почна да им се клаја на сета небеска војска и да ја служи, на звездите, на месечината, на сонцето, на се. Подигна жртвеници во Господовиот дом. Видите како го обесветил Господовиот дом. Жртвеници подигнал таму. Какви жртвеници? На идоли, за кого што Господ беше рекол, во Иерусалим ќе престојува моето име за секоја. Значи, моето име, а не и изгради жртвеници за сета небеска војска и во обата предворја на господовиот дом. И своите синови ги преведени из оган во долината на Еномскиот син, вражаше, гаташе, маге псуваше, создаде бајачи, повикувачи на мртви и воопшто направи премногу зло во господовите очи, разгневувајќи го. Господ се гневи на вакво нешто, секако. Вели направи кип на божество и го постави во Божиот дом, за кого Бог им беше рекол на Давиде неговите, на неговиот син Соломон, во овој дом и во Ерусалим, што го избрав меѓу сите израелски племиња, ќе го поста, постам своето име довека. Видете какви гнасоти направил синот на толку добриот цар Езекија, Манаси. И знаеме дека се подигнал Божиот гнев, се подигнал Асирскиот цар, го заробува Манаси, го води во Вавилон, И фала на Бога за Манаси, Манаси е пример на човек, односно е пример а, кој што гледаме дека Господ може од најлошиот да, да направи нешто. Господ може, ако човекот сака, се разбира. Манаси во робство се покајал за се што направил. И подоцна Господот ќе го враќа назад на царскиот престол, Манаси почнува еден, една своевидна реформа, сето оно што го оградил сега го руши. Тамо на крајот од таа глава гледаме. Но, фала на Господа за Манаси, што се покаял. Но тоа зло што го направил, имало големо влијание. Неговиот син Амон сега доаја да се зацари во 21 стих од истата глава. И видите што прави тој. Да не заборавам да кажам само а, дека вика во времето на Манаси, тој во втора цареви, да не одиме сега таму, а, се пролеа многу невина крв. Господ имаше своји избраници секојаш кои што праќаа опомени до Божиот народ, до царот. Знаете ли кој беше погубен во времето на Манаси? Еден од најголемите пророци би се рекол, Исаија. Исаија загина од Манаси, од неговите луѓе, затоа што тој не сакаше опомени се разбира во оној период доека а, им служеше на Вал и на, на другите идоли. Сега доаѓа Амон, синот на Манаси, и вели од 21 стик, му беа 22 години која се зацари, и царуваше две години во Иерусалим. Правеше што е зло во господови, господови очи, како и татко му Манаси, зашто тој им пренесуваше жртви, им служеше на сите кипови на божествата, што ги имаше направено неговиот татко Манаси татко му не успеа да ги сруши сите тие кипови, затоа што веројатно беше кратко времето пред сама, самиот крај на животот се покајал. Но не се смири пред Господа како што се смири татко му. Значи, Амон уште полош. Туку уште ја умножи својата вина. Тогаш неговите слуги се заверија против него и го убија во домот негов. Каков крај? Само две години царувал Амон. Толку Господ дозволил да, на 24 годишна возраст, млад, умрел, бил убиен од своите слуги во неговиот дом. Ама простиот народ, вели овој превод. <laughs> За жал, народот често пати знае да биде прост. Ама простиот народ ги погуби сите оние кои што се заговорија против царот Амон и на негово место го зацари синот му, се зацари синот му Јосиј Ова е царот за кој што ќе зборови. Простиот народ направил што направил, ама Господ си ги води работите. Ги убиле, нели, оние што, негови слуги кои што направиле заговор, ги убиле Амон, и доаја се зацерил Јоси. И Јоси е навистина една исклучителна личност. Зборувавме една полука, ми се чини, од скоро, кога беше таму, минатата година. Први стих, на Јоси му беа 8 години, Кога се зацреви? Неверојатно. Дали има еден стик тамо тешко му на оној народ кој што ца, чисто царе дете ли, како беше? Ама ова дете било исклучително дете. И ќе се прашате од кого учел? Од татку му? Од дедо му? <laughs> Веројатно мајката имала тука голема улога, но и учел од примери, тој видел што се случило со неговиот дедо, видел што направил неговиот дедо, видел што се случило со Манаси, откако се покајал. Господ му го вратил престолот назад. Видел што се случило со неговиот татко, во неговиот дом губиле, може би пред неговите очи. Веројатно овој Амон а, млад се, се оженил. Ако Јоси се зацрил на 8 години, Амон на 24 години загинал, 15 години, не знам колку може имал кога да се ожени Ламон. Така доаѓа. Но како да е, Јоси ја учел од тие примери веројатно. Но учел и од, веројатно, неговата мајка поучен од Духот Свети, а, како треба да царува за да има благослов. И врз него неговото семејство и врз целата нација. Царуваше 31 година во Јерусалим, вели стигот и се внимавајте извеште за него, правеше што е право во господовите очи. Во се одеше по патиштата на таткото Давид, повторно споредба со Давид. Не свртувајќи ни лево, ни десно, ни десно, ни лево. Во осмата година на царувањето, доека беше уште дете, почна да го бара Бога на, татко, на таткото Давид. Значи, на 16 години оде. 8, на 8 години се зацарил во осмата година а во 12-тата година почна да ги чисти Јудеја и Јерусалим од високите места. Аширите од режаните и вајаните ликови. Пред него ги оборија жртвениците на Ваал, ги скрши сончевите столбови кои беа врзнив, ги искрши ги сотера и вајаните и лејаните ликови, ги истори по гробовите на оние што им принесуваа жртви, ги спали коските на свещениците на нивите жртвеници, и така ги очисти Јудеја и Јерусалим. Ова ве подсека нешто интересен е моментот, ги спали коските на свештениците. Ова било проречено за Јоси, уште во времето на Јеровоам, која се поделило од царството, знаете, Јеровоам си направил а, своја свештеничка а, каста, да кажам, ред, своји празници, а, во ветил и во дан, а, жртвеници, да не оди народот во Јерусалим, па може и тука да, да, да го слави Господа, и уште во времето на Јеровоам, кога му се јавува оној Божи човек и му вели, знаете кога му се суши раката на, на олтарот, кога му вели дека ќе дојде, да се подсетиме, ајде да се подсетиме, как, само да видам кој беше тој стих. Uh, Прва цареви 13 глава. Значи, само за момент, Прва цареви 13 глава, да се навратиме на овој интересен момент. Од први стиха, некој Божи човек дојде со Божио Слово од Јудеја во Ветил, кога Јеровоам стоеше пред жртвеникот за да кади. И по Божија заповед оно извика кон жртвеникот, жртвенику, жртвенику, Господ вели вака, еве ке се роди во Давидовиот дом син по име Јосиф. Ова е пред 300 години да се појави Јоси. Какво прецизно пророќство. И по име дори. Ке се роди од Давидовиот дом син по име Јоси, тој ке ги жртвува на тебе свештениците на високите места, тие кои што кадат врз тебе и тој ке гори човечки коски врз тебе. Тоа се исполнило до детаљ. Јоси тој го направил. Ги горел коските на оние лажни свештеници како што читаме во петиот стих, да се вратим значи, во петиот стих во втора книга Летописи, Значи, ги спали коските на свештениците, на нивните жртвеници и така ги очисти Јудеја и Иерусалим. И исто направи по градовите во Манасиевото, Ефремовото и Сименовото племе, замислите се дури во северниот дел од царството зафатил, па до Нефталимовото, по, нивно, по нивните запустени места наоколу ги обори жртвениците и ашерите, ги раскова и ги сотре вајаните ликови и ги исече сите сончеви столбови по сета израелска земја и тога се врати во Иерусалим. <clears throat> Каква реформа? Уште млад. Уште млад, а волку силен, енергичен, волен да му служи на Господа. Се што правеле неговиот дедо, неговиот татко, тој рушел се што било идоло поклонство. И затоа стои за него извештај, е сега ќе свртиме во втора цареви, 23 глава, послушайте го извештајот кој што е многу сличен за оној, на оној за Езекија, што предходно го прочитавме. Значи, втора цареви 23-25, 2 цареви 23-25. Вика, немаше пред него таков цар, кој му се обратил на Господа со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Ови се новозаветни зборови. Знаете многу, да е јасно. Значи. Немаше пред него таков цар кој му се обратил на Господа со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила, верен во се, на Мојсевиот закон, а ни по него му немаше рано. Сличен извеште, меѓутоа уште посилен од оно извеште за Езекија. Неверојатно. Во втора книга летописи сега се враќаме. Дека бил толку добар, дека бил толку значајна, маркантна личност, како цар или како лик воопшто. Во втора книга Летописи 35.24, значи на самиот крај од извештајот за него, вели, се вели дека сите плачеле по него. Втора книга Летописи 35.24. Слугите го слега од бојната кола, значи од како бил прободен, загинал во битката со, мисля дека беше со египетскиот цар. Да и го оставија во друга кола што ја имаше, па го префрлија во Ерусалим. Таму умре и беше погребан во гробницата на татковците. Сета Јудеа со Ерусалим плачеше по Јосиф. Сите плачеа по добриот цар. Но да видиме кој е клучниот момент, затоа реков дека многу убав вовет ми даде брат кој е клучниот момент кој што делувал во животот на Јоси <clears throat> да направи таква една силна реформа во, во јудиното царство. Дали се секавате? Тора летописи 34 глава. Осми стих. Тој дал заповед да се очисти, да се среди, да се реновира Божиот дом. Че ова се се добри показатели, дека човекот оди во добар правец, царот, во случаја. Во 18-та година на царувањето, откако ги очисти земјата и храмот, ги испрати А за Елевиот син Сафан, градскиот управител Маси и Охазовиот кој да е, да го поправа домот на Господа неговиот Бог. И тие го прават тоа. Што наоѓаат во при поправката на Божиот дом? 14 стих Кога, го изнес, кога ги изнесуваа сребрениците донесени во Господовиот дом, свештеникот Хелки го најде свитокот на Господовиот закон, даден преку Мојсија. Најверојатно се мисли на петте Мојсиеви книги, или дел од нив, како и да е, го најде свитокот на Господовиот закон даден преку Мојсија. И во одговор Хелки му рече на тајникот Сафан, го најдов свитокот на законот во Господовиот дом. Па што чудно ова, мислам, па... Па Библијата треба да е во Господовиот дом, лесно може да се најде, меѓутоа, на што лудира ова? Точно. Кој знае каде некаде во некој кјош? Што правеле израелците тоа? Што правеле? Какви служби имале во домот? Па видовме, еден кип, друг кип, трет кип, на идоли, на туги божества, на туги богови. Тоа било една формална служба. Замислите си служба во Божиот дом, а Библијата да не се отвора. Мислам, тоа е крај, краен отпад, да би кажам. Замислите си да доаѓаме еве сега ние во на служба и да не се отвора воопшто Библијата. Не знам, да си кажуваме некои приказки. Како што да ви кажам, искрено јас бев сведок на нешто такво во Шведска, знаете дека таму па е Натали, да, тука е може, може и да посведочи да како и во Холандија, или тоа се тие западни земји кај што е таков либерализам навлезен. Бев на служба и да ви кажам дали еден стих се прочета, се зборуваше за свемирот, за не знам Господ како ги создал планетите, ова, она, не знам што. И на крајот заврши човекот и никому ништо, сите се разотидува. Јас празен, да ви кажам, не само јас, веројатно сите тие студенти што беа со мене заедно отидовме во едно градче тамо во Шведска на, на служба, наистина жалостно. Па зашто воопшто доаѓаме и која, која е силата на Божјата реч? Брат Зоран спомна многу убаво. Божјата реч има сила, не е исто како да читате некоја било друга книга, која друга книга, и да ја читате Божјата реч. Има сила едноставно да ве осведочи, нели, како меч со две оштрици, како што вели таму стихот кои што навлегуват до мислите, до помислите на човекот, да ве осведочи нормално заедно со делувањето на Духот Свети. Божјата да реч и Духот Свети заедно одат, нели? учешме од некој од предходните полуки. Да не осведочи и да не обнови под силата на Духот Свети и да направи од нас нови луѓе. Еве што направило со Јоси. Каков е одговорот на Јоси? Значи, едно е да сум поставување на Божјата реч, друго е пак како ја примате Божјата реч. Че значи, таа била очигледно запоставена. 18 стих читаме од истата глава, тогаш тајникот Сафан му рече на царот, свештеникот Хелки ми даде еден книжен свиток и Сафан почна да го чита пред царот. Царот Јоси слуша. Каква е неговата реакција? Ево е многу битен дел. Но пред да преминеме на тоа како реагирал Јоси, да се подсетиме само на делови од Второ законие, Пета Мојсија, која, меѓу другото, била должност на царевите. Ели, посакале цар, Господ ја рекол, добро, што посакате цар, ке имате цар. Но која должност имале царевите? Ели, кога им кажува таму упадства, немојте да барате помош во коњи, во или од околните народи и така натаму. 17 глава, второ законие. Ајде се подсетиме. Нешто што Манаси, Амон и многу други цареви го запоставиле. Ја фрле, значи, Библијата таму негде, на страна не им треба. Какви ли само биле службите во Домот Божи? И сами самиот Божи дом бил запоставен, како што видовме. Морало да се поправки да се направат кој знае дали бил и посетуван воопшто. Прашање е. Но, да читаме, Второ е 17 глава од 18 до 20. А која ќе седне на царскиот престол, царот, значи, нека го препише за себе на свиток овој закон од свештениците левити. Видите што требало царот да прави? Да го препише законот. Нека го држи покрај себе, нека го чита во секое време на својот живот, за да научи да се бои од Господа, својот Бог, за да ги пази сите зборови на овој закон и да ги врши овие наредби. За да не се издигне со срцето над своите браќа и за да не сврти настрана од, од оваа заповед, ни десно, ни лево, за да би царувал долго тој и неговите синови во Израел. Колку убави зборови. Меѓутоа, ова редко кој цар го правил. Ако ова го правеле, ако видите какво е влијанието на Божето Слово и зошто треба секој ден да се чита. И да, да, да го препише, да го, и да го чита, и да му биде тука постојано, вика, и не само да чита, туку да ги врши овие одредби и наредби. Ништо, фајде од тоа, е, Библијата имаме сите ние во едно динамично брзо време живееме, не знам колку наоѓеме време да ја читаме, меѓутоа не само читањето, прашање туку и да одговориме на, на Словото, да го послушаме. Како што, нели, пак е, оној стих ни е као девиза на некој начин. Марија, Богородица, што вели во, на свадбата во Кана Галилејска? Што им вели на слугите? Се што ќе ви каже, значи Исус, Така направете. Се што ќе ви кажам. Се што ќе прочитате во Божето Слово, така направете. Тогаш ќе дојде благословот. Че потребна е послушност. И дори исто во второ законие 31 глава, да се подсетиме на еден друг момент, 31 глава второ законие, од 9 стих читаме, Значи, Пета Мојсиева 31 од 9. Мојсија го напиша овој закон и им го предаде на свештениците, левиевите синови, кои го носеа копчегот на Господовиот завет и на сите израелски старешини. Мојсија им нареди, во секоја седма година, година прошка на празникот на шаторите, чесеници, кога сиот Израел ке дојде да го види лицето на Господа твојот Бог, на местото што тој ке го избере, Прочитај го овој закон во присуство на целиот Израел. Чи значи, секоја седма година требало да се чита јавно пред цел народ законот. Да се подсетуваат, немале тие сите, како ние што имаме денеска Библија во своите домови. Затоа и ова било исто толку битно. Но тоа очигледно било многу запоставено од Манаси, затоа тргнал по други богови. Кога би читал, кога би бил послушен на Божието Слово, не би се случило тоа. И сега да видиме, во 34 глава се вракеме втора летописи. Каква е реакцијата на Се извинувам, во втора цареви ќе отидеме првен. Тука е многу подобро запишено, значи ви реков овие се паралелни текстови. Втора цареви 22. Еве зашто Јоси е голем цар голема личност пред се. 22.11, втора цареви. Лесен за помнање, 22.11. Откако ги чу зборовите на книжниот свиток на законот, царот ги раскина своите облеки. Знаете што значи ова? Кајање, понизност, може би, да, гадење над самиот себе, над нацијата, над тоа до каде стигнала самата нација. Ги на своите облики. И вели понатаму, и им нареди на свештеникот Хилки, на Сафановиот син Ахикам и на Михеевиот син Ахвор, на тајникот Сафан и на царскиот слуга Асај, отидете и прашајте го Господа за мене и за народот и за сета Јудеја, заради овој свиток што е најден Зошто е голема Господовата јарост што се излеала на нас, затоа што нашите татковци не ги слушаа зборовите на овој свиток, не постапувале согласно тоа што ни е напишено во него. И одат, и интересно е одат кај пророчицата Олда, една од женс, жените пророчици. Во тоа време и Еремија бил пророк, Не знам зошто, меѓутоа, веројатно се вели, мислам дека Елен Вајд кажува дека поради тоа што била блиску Олда, во самиот Иерусалим, мислам дека била, па отишле кај неја да се допрашаат. Значи, внимавајте на зборовите. Јосиф вика, оди, одете и прашете го Господа. И тие одат кај Божиот пророк. Божиот пророк е тој кој што кажува, кажува Божи зборови. Затоа и Елен Вајт и незините списи се многу значени во нашето верување. И да кажува, нема да ве избегне казната. Значи, наистина било прекасно на некој начин. Господ знаел што прави. Нема да ве избегне казната. Израел и Јуда поосна ке отидат под Вавилонско робство. Меѓутоа, порака и до Јоси, во тие стихови подолу, да не ги читаме сите, затоа што Јоси се освести Е затоа тој, Господ ке му биде милостив и ќе го тргне од сцената, Јоси затоа и загинал, за да не го види крајот, за да не види онаа беда и робството во кое што ќе западне Израел. Тоа е пораката од Олда. Меѓутоа и покри таквата порака, што прави Јоси? Од желба да му угоди на Господа, да ја твори Божјата волја, уште кога веќе ги слушнал, прочитал, видел Што е запишено во законот? Во 23 глава од први стих читаме. Тогаш царот испрати да се соберат кај него сите јудејски и русалемски стареши. Сите на куп, сите стареши. Царот потоа отиде во Господовиот дом со јудејците, со русалемците, со свештениците и пророците и со сиот народ од најмалиот до најголемиот. Сите ги собрал, комплет. И им ги прочита сите зборови на книжниот свиток на заветот кој беше најден во Господовиот дом. Сите да слушнат. Тоа што било и практика, нели, и пракса што требало да биде секој седма година, како што читавме во а, Пета Мојсева. Царот, стојајќи пред столбот, го обнови пред Господа заветот дека ќе го следи Господа и дека ќе ги пази неговите заповеди, поуки и одрби со сето срце и со сета душа, за да ги исполни сите слова на заветот, запишани во овој свиток. Сиот народ стапи во заветот. Повторно го реобновуваат заветот со Господа и сите како на гората Синај, како да велат, ќе ги држиме сите твои заповеди, тоа она што си го кажа. Видете реформата, значи, што ја започнува Јоси, мислам ја продолжува, меѓутоа ја започнува со уште поголема поголем оган, ентузијазам и сила, откако ќе види што стои запишено. И не само тоа. Значи, потоа следи чистење на храмот, повторно, значи, чистење, уривање на сите оние, не знам, божечки е, олтари, обелисци, што се немало, Но што читаме и друго нешто од 21 стих. Што се случува? Од 21 стих во 23 глава. Царот му нареди на сиот народ. Празнувајте ја Пасхата во чест на Господа својот Бог, според обичајот што е запишен во овој книжен свиток на Заветот. Почнал човекот да чита и гледал се што било испуштено во годините што поминале колку народот се одвоил од Господа. Пасхата како многу битен дел. Пасхата која што укажува на жртвата која што ќе дојде. Значи законот, жртвата, сите тоа се битни елементи за да се направи една реформа и во личниот живот, и во животот на народот. И видете 22 стих што вели. Таква пасха не беше празнувана од времето на судиите, кои што му судија на Израел и за сето време на израелските и јудејските цари. Каква ли пасха направо Јосиф? Само во 18-та година од царувањето на Јосиф беше празнувана таква пасха во чест на Господа во Ерусалим. А за да видиме каква била пасхата, сега мора да се врати, односно да отидеме во втора книга Летописи повторно. Втора книга Дневник, 35 глава неверојатно колку крв се пролеала на оваа паска, мислам на крв на, на јагниња. Значи, втори летописи 35, од шести стих. Нешто слично направо и Езекија. Значи, ако читате и кај Езекија, и тој е, ја славел Паската, меѓутоа овде се вели дека Јосиф направил Паска каква никогаш, он, односно од времето на судиите што немало во шестиот стих, и така колете го паскалното јагне, та посветете се и подгответе ги своите браќа за да празнуваат како што заповеда Господ преку Мојсија. Јоси му подари на обичниот народ од ситниот добиток јагниња и јариња, се за пасхата, се било донација од царот, за да се направи што е можно посвечена. На сите кои се најдоа таму на број 30.000 и 3.000 говеда, сето тоа од царвиот имот и лјадници говеда. Неговите кнезови доброволно им подарија на народот, на свештениците и на левитите и на, е, и на левитите и тоа Хелки, Захари и Ехил на началниците во Божиот дом и дадоа на свештениците за Паска 2600 јагниња и јарења и 300 говеда. И потоа долу стои добиток и 500 говеда и 1000 грла ситен добиток. Значи, неверојатно и лјадници говеда, и лјадници јагниња. Каква паска? Го возобновил оној свештенички ред, значи, левицки, како што требало да биде. Еве и 18 стих, значи уште еднаш да повториме оние зборови од втора царви кои што читавме. Паска, како ова не се славеше во Израел од времето на пророкот Самуил. Од времето на судиите, што тогаш. Ниту еден од израелите царви не ја прославуваше Паската како што ја славеше Јоси со свештениците, со левитите и со сите јудејци и израелци, <clears throat> колку што се најдоа и со ерусалимците. Видите каква е реформа. Меѓутоа, ако човек сака да твори Божијата волја, ако биде послушен, доаѓа реформа во неговото срце, а таа реформа заради позицијата што тој ја држи и неговото влијание, се случува и над народот, иако за жал не била многу прифатена од мноштото на народ. Иако ги гледаме, нели, славење на Пасха овде, на една величествена Паска кој што ги организирал Јоси, <clears throat> сепак казната Израел а, Јуда поточно не ја избегнал. Но поентата е да посочиме на Јоси како цар кој што сакал да ја твори Божјата воја. И гледаме Кое е значењето на послушноста во нашиот живот? Послушноста кон она што го вели Божјата реч, Божјото слово. Каква реформа, какво влијание може да одига Божјата реч во нашиот живот? Словото е мокно. Но прашањето е како ние се однесуваме кон него. Колку го читаме, колку го слушаме. Јосин направил како што било напишано. Се што Господ му кажал, се така направил. Како правиме ние во нашиот живот? сите благослови, целиот наш духовен живот, целиот наш телесен живот на оваа земја планета, додека Господ ни одредил да живееме, зависи токму од тоа. Нашата послушност, нашата преданост на Бога. Нека Господ ни помогне да Јоси, лик како Јоси, не да биде вистински пример во животот, но и да се и од примерот на Валаам, <laughs> од неговата непослушност. Нека му е слава на Господа. Амин.